دستور می رسید که بسم الله الرحمن الرحیم و سوره نوشته می شد چون این قرآن تدریجی آمده آیه وقتی می آمد سوره می آمد صحابه می دانستن وقتی در ابتدا بسم الله می آمد که این سوره جداغانه ای و همونطور نوشته می کردن برای براعت این سوره براعت چیزی نوشته نشده هیچ بسم الله نقل چرا حضرت علی و باز میگن چون سوره اعلان براعت از کفار میکنه، و بسم الله الرحمن الرحیم امان است این خاطر الله سبحانه و تعالی اینجا بسم الله را تا تاکہ این سوره اعلان براعت از کفار می و از مشرکین می کند و بسم الله الرحمن الرحیم به این خاطر که او امانی هست و این براعتی یه نوشته نشد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمایند که از رسول الله منقول نبود از نظر مزامین سوره انفار و سوره توبه یکی در آنجا قوانین جهاد هست و در اینجا حکم جهاد همه در سوره انفال در هر دو قسمت آداب و اصول جهاد بیان شد اکنون در سوره دستور جهاد این خاطر از نظر مزامین به هم بودن و حکم یک سوره را داشت نام آئی زیادی برای این سوره نوشته کرده برات هم از توبه هم از فاتحه فتیحه رسوا کننده منافقین هم به مناسبت آیاتی که در این قرآن هستن ناهای زیادی نمیشته کرد خب الان اون کاریان آداب چطوره وقتی کسی این قرآن را دارد تلاوت میکند و تلاوت را اینجا متوقف کرد به ان الله بكل شین علیم و دو مرتبه شروع کرد خواندن را بعد از توقف از براءت من الله از سر نو شروع کرد هم باید اعوذ بالله و بسم الله هم بخواد که از اول از اونجا شروع اگر کراعت را غط نکرد ادامه داد تو لحاظا نه اعوذ بالله اینجا باید بخانه نه بسم الله بلکه براءت من الله و رسولی بسم الله ابتداعا شروع می کند اما اعوذ بالله را گفتاند ام بسم الله لیکن اگر قرآت را ادامه می داد هیچ کدام را نه بسم الله می خاند و نه اعوذ بالله صحابت آقا یک بسم الله که از پیغمبر منقول نبود اضافه نکرد بسم الله را و در این طور فاصله دادن که همین طور نمید براءت من الله و رسولی الذين آحدتون اعلان بیداری سورہ جہاں کا دستور جہاد را با کسانی که توحید را نمی پسیرد و متدین به دین حق نمی شوند دستور جهاد صادر این صورت چه زمانی نازل در سنه ببینید سوره هم صد و سینزده همی سوره از نازله از مایده آخرین سوره هست وادی صد و سارده همی سوره این سوره مبارکه در سنه نه هجری نازل شد مکه در هشت هجری فتح شد هشت هجری ماه رمضان مکه فرد شد و این صورت در سنه نه هجری ماه شوال داخته شد نو بود حضرت ابو بکر صدیق را رئیس حج کرد پیغمبر علیه و در مکه مکرمه رئیس عطاب ابن اسید حکماندار مکہ عطاب ابن اسید و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بکر صدیق را امیر حج کرد و بعد برای ایران براعت حضرت علی را با شطور خودش برسید شطور پیغمبر علیه السلام به نام کسوا بود او را حضرت علی آمد و این اعلان نامه را خان که دیگه هیچ مشرکی به خانه کعبه برای حج نخواهد آمد اوریان تاپ نمیتواند بکند در دور برای خانه کعبه ولهذا این اعلانات بیزاری از خدا و رسول برای کفار بیان شد و اعلانش را حضرت علی کرد چرا که حضرت پیغمبر علیه السلام به حضرت علی بسیار نزدیک بودن عرب قانونی داشتن که اعلان عهد شکنی را یا اعلان نقض عهد را باید خود اون معاهد بکند یا نزدیکترین فرد به اون معاهد اون چکار کند اعلان نقص عهد کند به خاطر اللہ تعالی پیغمبر علیه اللہ مطابق رسم عرب نزدیکترین فرد کرده علی بود از نظر نسب و از نظر خیشواندی برای اعلان نفس آن فرشتان این براعتون مبتدا من الله و رسوله متعلق حاصلون حاصلتون براعت حاصل است از جانب خدا و رسول یا واصلتون حاصلتون نه واصلتون چون الا تعلق با واصله بهتر نیست براعت میرسد از جانب خدا و رسول به طرف کسانی که عهد کرده شما با آنها بلا تعیین مدت شما با آنها عهد کردید مدت تعیین نکرد هر مشکل لازم تا چار ماه اینها را مهلت فسیحو فی الارض پس بنویسید ای پیغمبر و صحابه و, و بگویید که ای کفار شما سیاحت کنید در زمین بگردید در زمین هر بعد اشهر چهار ماه شوال و زیقاد و حج و محرم او خب هم یقینا بدانید که شما غیر موجود الله هستید خدا را عاجز نمیتونید و هم بدانید که ان الله مخلل کافرین و خدا رسوا کننده کافرین در آخرت اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بری من المشرکین و رسوله اعلانی از جانب خدا و از جانب رسول خدا به طرف مردم روز حج اکبر حج اکبر این یک عوام اعتقاد عوامیه که عرفات در روز جمعه بشه حج اکبره اون سال هم عرفات روز جمعه بود لیکن سروران گرامی یک توهم و خیال آمیانه هست حج اکبر در برابر عمره حج حج که به اصطلاح تمتون میگن این حج اکبر عمره حج اکبره پس اینجا مراد از حج اکبر حج رسمیه در ایام حج احتراز از عمره عمره حج اصغره اعلان از جانب خدا و رسول الناس یوم حج اکبر است که ان الله بری من المشرکین این اعلان است که خدا بیزار از مشرکین و رسول خدا هم از مشرکین بیزاره عطف رسوله بر لفظ جلاله عطف لفظ بر محل آنه محل لفظ جلاله مرکوب بوده اینجا بین خاطر اینا مرکو خوانده فرنا رسوله و این قانون است که بر اسم منصوب حروف مشبه و خیلی اسم ظاهر را عطف کنند رفت و نصف هر دو جایز به خاطر محل و نصف خاطر لفظ اللهم هم بیزار از مشرکین و رسول درامی شما از بیزار ترغیب توبه هست اگر شما رجوع کنید کفار برای شما خیره در دو و اگر شما اعراض کنید پس بدانید که شما غیر عاجز کننده خدا هست تکفیر و علمو انکم غیر مرسل الله اینه که و بشر الذین کفروا بعذاب علی بشارت بدانا ایرس کف کردن بعذاب علی الا الذين آهدتم من المشرکین قال خب، مگر اونهایی که شما عهد پیمان کرده اید با آنها از مشرکین دو قبیله بنو دمرا و بنو کنانا در جلوی خانه کعبه با آنها معاهده کردن که شما بر علی ما ما بر علی شما توتعه نکنیم تا زمانی مدت اینها نو ماه تو اب نو پا با اینها عهد اللہ تعالی میگه اینها تا اون مدتی که قرار داده تا نقص نکرده شما هم احشکنی شکنی نه بشر الذين كفروا بعذاب اليم لیکن آنهایی که عهد کرده شما از مشرکین با آنها از مشرکین عهد کرده ثم لم ینقصوکم شیئا و آنها نقص عهد هم نکردن با شما در عهد خود هیچ نقصانی نکردن دشمنان شما را هم امداد نکردن لم ینقصوکم و ولم یظاهروا علیکم و بر علیه شما کمک نکردن، هیچ اهدی را ولم یظاهر علیکم احدا هیچ اهدی را بر علیه شما هم تقویت نکردند تشورای این اینها کامل کنید فاتموا الیهم اعدکم کامل کنید به شان ها اعدا آنها تا مدتی که آنها دارم مدتشون نه یعنی انشکنی شما نکنید تا منو، الله تعالی دوست دارد متقین را آنائی که از انشکنی اشتراک فیضن سلق الاشهر الحرم وقتی گذشتن ماهای محترم زیقات دلحج محرم اینا ماهای محترم بعد شوال بھی تو وقتی گذشتن ماهای محترم بعد میگن که اربعت اشهر شوال و زیقات و دلحج محرم ہے باقی هم میگن نا اشکور تا چار بیس روز از دلحج محرم سفر و ده روز از ربیع الاول این اربعت اشکور لیکن اینجا مراد از اشکور حروم شوال زیقات نه فی و ذل حج و محرم سه ماه با هم متصلن بعد از شوال میاد وقتی گذشتن ماهای حرم تو حکم جهاد از فتل المشرکین و وجدتم گردن بزنید مشرکان را هر کجا کی یافتید خب را دستگیر کنید و محاصره کنید آنها را در قلعه ها و بشینید برای آنها در هر کمینگاه هر جا کمین به ذهن برای لہذا امروز مسلمان ها باید این آیات عمل کنند همه اعتقاد دارند که آیه سیف است آیه های نرم و شیرین را آیه سیف ناسخ است یعنی این آیه ناسخه دیگه آیه های نرم و شیرین مرسوخ است شیرین نیست آیه سه سربلند نگرانی تمام آیاتی را میگویند که در آن دستور قتل است و کتاب قتل المشرکی قتل کنید مشرکین را هر کجا که شما یافتیدان در ساختمان یافتی یا در میدان نبرد یافتی یا در کوچه و خیابان یافتی بزنید کافر و تکبیر کنید آنها را تکبیر شدید و محاصره کنید آنها را در قلعها و بشینید برای آنها در هر کمینگاه ها خب، شرایط رهایی اگر اینا توبه کردن کفر و و دلیل توبه مثلا اقامه نماز کردن و ایتاء سکات کردن تو بعد رای و را به فخلو سبیلا زمین نکنید رای اینها را ان الله غفور رحیم یہ تحقیق اللہ تعالی بخشندوں میں وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ در وسط این فرصت اگر یکی از مشرکین پناه گرفت از شما در زمان اباحت قتل از شما پناه میگیره تو شما او را پناه بدهید هدف اینه که انتا یا کلام الله بیاید در مجلس شما وعد کلام کلام الهی را یا مطلق دلائل دین را بشنوید باز او را هم اینجا دیگه گرفت نکنید بگذارید او را تابع محل امنش که همون دار کفرش از برسه ثم اغلق هم آمنا باز از دیگه تمام این شیخ امانه که به وطن خودش برگرده نه قوم نادان خب از این کیفه یکون جواب از کتاب اللہ تعالی اون موانعی که برای کتاب ایجاد می کردن اون موانع را جواب دیدن جواب موانع کتاب این را کشیده هر کجا دیدی ما با اینها یک زمان احضو و پیمان داشت حالا چطورشون بکشید یک زمان ما با آنها عهد و پیمان داشتی الان چطور بکشی؟ خدا تعالی میگه شما که ملاحظه عهد و پیمان میکنید لیکن آنها نمیکنند من میدادم اگر آنها قدرت پیدا کردن ملاحظه عهد و پیمان نمیکنند شما چطور ملاحظه میکنید عهد و پیمان را آنها نمیکنند من میدانم چطور میشود برای مشکین عهدی پیش خدا و پیش رسولش مگر آنها شما معاهده کردی بانا اند المسجد الحرام که بنو زمرو بنو کنانا حتی تا زمانی که این بنو زمرو و کنانا که معاهده استقامت کردن برای شما شما برای آنها استقامت کنید چرا که اللہ تعالی دوست دارد فلائی رک متقین از حد کیفا این کیفا تکرار شد اعاده بود آده ای کیفا یکون لهم آده اگر آنها غلبه کردن بر شما لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه ملاحظه نمیکنن درباره شما رشتهداری را و نه عهد و پیمان اینا خوشحال میکنن شما را با زبان خود و انکار میکنن دل آن و اکثر اینها فاسقند یعنی از حد اینا با هر شما راضی میکنه اگر قدرت پیدا کنه اینا اصلا نه رشتداری را لحاظ میکنن و نه عهد و را این دلیل ایمانیه اشترو به آیات الله ثمنا خریدا قسم خوردن و الان به خاطر کمی پول هم عهد شکنی میکنن اینا خرید کردن به مقابل آیات الهی کمی پول را لہذا به این خاطر صد و ان اینها از راه خدا بند کردند و بند شدند این امسا اما کانوا یعملون به تحقیق این یهودی ها و نسرانی ها و مشرکین خیلی بد آنچه که انجام میدن از راه خدا جلوگیری کردند آیات الهی را برای قول فروختن این عمل بسیار فشبکی انجام لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمتا مراقبت نمیکنه اینها درباره هیچ مؤمنی رشتداری را و نه عهد و اولایت هم المعتدون اینها هستند در درجه اکنون ترغیب توبه اگر این کفار از کفر و شرک توبه کنند و دلیل توبه اقام و صلات نماز را اقامت کنند و آتا و زکاة زکاة پرداخت کنند پس اینها برادران شما هستند در و ما تفصیلا بیان میکنیم آیات را برای قومی کنیم و این ایمان هم من بعد دین و تان فی کم علا منافقین و کفار معاهدن اگر نفس کردن اهدهای شما را بعد از اینکه اهد کردن آنها و تان فی کم و تانه زدن در دین وقتی کنها در دین تانه زدن دارت دلیل که اینها عهد کردن پس <laughs> شما قتال کنید ای مؤمنین با زمامداران کفر ائمت الکفر با امامان کفر آنکه در بیرون کردن پیغمبر مشرکین را امداد داده بودن و کسانی که یهودی مراد گفتن لہذا یهودی در دین شما تانه می زدن اگر اینها شکستن قسمهای خود را های خود را بعد از این که کرده بودند و تانه زدن در دین شما شما این ائمه کفر گردن کشید چرا که لا ایمان لهم هیچ عهدی و پیمان برای آنها نشد تا که اینها را باز در ضربه زدن کفار ائمه کفر را ضربه بزنید تا که دیگران عبرت میگیرند و باز میاد صحابه هم طور کردن وقتی سردمداران کفر زبون کردن دیگر دیگر انسان های مستدد ایمان آوردن الله تعالی میگه شاید اینها از شرک و کفر باز بیان اکن ترغیب به طرف جهاد از بعد از وقوع نفسیات الا تقاتلون قوما آیا شما قتال نمیکنه پیغمبر صاحب بر قومی که نکتو ایمانهم شکستند احدهای خود را پیمانه های خود را و اون پیمانه های را که با کسم مؤکد کرده بودن و تصمیم گرفتن که پیغمبر را اخراج کنند برای اخراج پیغمبر هم اینا تصمیم گرفتن خدا پیغمبر را دستور داد کشن و هم کن و آنها با شما شروع کردن مرتبه اول جنگ را آیا شما می از سامان و جمعیت آنها الله اکبر طرف شما دون الله بترسید اگر واقعا مؤمن فتال کنی شما با این کفارها عذاب میدهد آنها را الله تعالی به دست شما و می کند الله تعالی آنها را و نصرت کند شما را بر علیه آنها و شفا میدهد الله تعالی سینه کون مؤمنین را اون مؤمنینی که سینه شداره ما شفایات میشه و دفت می شود خشم دل مؤمنی و رجوع می کند اللہ تعالی بر هر که بخواد و الله علیم من حکیم خب زدره آیا شما گمان می کرده مومنین که شما رها میشی حالان که ظاهر نکرده اللہ تعالی آنهای را که جهاد میکنه شما و آنهایی را که نمیگیرن غیر از مؤمنین و رسولش و غیر از مؤمنین ولی جتن دوستان دیگی همون مسئله جهاد منتشب نشده شما میخواهید والله خبیر بما تعملون الله تعالی خبردار است به آنچه شما عمل از اینجا هم معنی ثانی جهاد را بیان میکنند باخر دعوانا ان الحمد لله رب